Kortxika bere osotasunean hartzen duen instituzioa sortu da urtahilaren lehenean, Gil Simeoni Kortxikako kontseilu eragileko buruarekin mintzatu gira, eta lehenik nola iragaiten den transizioa, galdegin diogu. Aintzinetik ikusi ginuen, elkarlan bat abiatu ginuen bateratuko ziren hiru kolektibitatean administrazioen artean, departamentaux de Haute-Corse et de Corse du Sud. Donc, euh, Hiru instituzio hoien funtzionariek elgarri ezagutzen zuten eta badakite elgarrikin lan egiten ez gira deusetik abiatzen. Ceci étant, il y a un travail qui est considérable et qui va encore, bien sûr, requérir euh, un investissement constant pendant plusieurs mois. Beste ez da bugik izan, ongi pasada et, et tout le monde est à son poste de travail. Zuen aldarikapen nagusien inguruan, negoziazio batzu hasi dituzue frantziarekin, lehen itzordu bat ukanez Jacqueline Gouro edo Madame Kors bezala ezagutua denarekin, nola joan D'abord, effectivement, d'un point de la méthode, c'est un petit peu la, la difficulté de l'exercice euh, auquel nous sommes proposés. Egia, metodoari doakionez dela zailtasuna, fite pikon izan bergira lan egiteko, bereziki arlo konkretuenetan, eguneroko galde azkarrer erantzuteko hautatu bait gaituzte kortxikarrek, bereziki sozial eta ekonomia arloetan. Euh, dans le domaine économique et social. Donc euh, il faut avancer, avancer vite euh, dans la lutte contre le chômage, pour l'accès au logement, pour le soutien à l'agriculture, pour le développement de la montagne et de l'intérieur, pour notre langue, pour la formation. Beraz, hori zan et le mieux possible. Et puis à côté de ça, Orien inguruan dira elgarrizketak hasiko, zuk ejan bezala guru handerearekin elean itzordu batukan dugu, mementuko sentimendu gazi gozoa dugu. Sur la forme, euh, euh, l'ambiance cordiale, euh, une volonté... Formaren aldetik giro ona, nahi argi bat, hitzetan bederen. Une avancée aussi sur le fond, puisque Madame Gouraud a dit expressément que le gouvernement et l'État étaient prêts à, à reconnaître la spécificité de la Corse et à l'inscrire dans la Constitution à l'occasion de la révision constitutionnelle Euh, prebu por uh, le courant de 2018. Beraz alde hortatik garantitxoa da, horrek baimenduko baitliguke oztopo juridikoen altxatzia gure galde nagusi batzuen arietarat bainan, eta bada bainan bat, hori da pundu minbera, funtsari buruz, aintzinamendurik ez da gobernua eta estatuaren ganik, naiz eta elgarrizketetan ez aipaturik izan, berretxi dute amnistiarat buruz joiteko ezetza, koofizialtasunerat buruz joiteko ezetza, eta egoiliak estatuserat joiteko ezetza. d'aller euh, vers la co-officialité, leur refus d'aller vers le statut de résident. Et donc, si c'est une révision constitutionnelle euh, qui ne permet pas d'avancer sur des points qui, pour nous, sont fondamentaux, euh, nous risquerons d'aller très vite dans une impasse. Et puis, au-delà de... C'est la fondamentalement politique de la question corse. Euh, ce qui se passe en Corse, euh, ce n'est pas simplement un problème de mise en place d'une nouvelle institution, même si nous nous y consacrons euh, avec détermination. Ce qui se passe en Corse depuis un demi-siècle pour la période contemporaine, c'est l'aspiration d'un peuple à être reconnu et rétabli dans ses droits. Eta gobernuak eta estatuak ez badute politikoki eta instituzio mailan dimentsio garantitzu hori ezagutu nahi, atera biderik ez da izanen. Beraz, negoziazioak hasi dira, segida bat izanen da. Elduden astean frantziako lehen ministroa eta elduden hilabetean e, frantziako presidentea ikusiko dituzue. Zuke bezala, elgarrizketak gogorrak badira ere, abiatzen dira? Hein, et c'est la raison pour laquelle entre le premier contact avec Madame gourou euh, et euh, le point d'arrivée de cette séquence qui dure un peu plus d'un mois, c'est-à-dire la visite en Corse du président de la République, il est important que... Solaskide importanta intzinatzia, eta Le 22 janvier, nous allons rencontrer euh, Horritarazi duzu, urtahilaren ogoita bian, jangit alamoni, kortxikako asamblada burua tania horrek lehen ministroa ikusiko dugula, gero senatu eta asambladako presidenteak, gero ahreman politikoak ere ditugu beste autitxiekin. Euh, notre objectif, c'est de réaffirmer les fondamentaux euh, auxquels euh, j'ai fait référence et de dire à l'État qu'il faut véritablement ouvrir un cadre politique de négociation qui soit à la hauteur des enjeux, puisque les enjeux, ce euh, sont bien de tourner la page de la logique de conflit, et vous savez que nous sommes résolus... Hori nahi euh, bereziki 2008an, euh, FLNzek borroka klandestinoaren adierazi zuenetik. De l'abandon définitif de, de la violence clandestine, avec la nouvelle donne démocratique et la victoire euh, écrasante que nous avons enregistrée, euh, mais que nous n'entendons pas annexer. une victoire qui est l'expression d'une majorité de Corse, de l'attente d'un véritable changement dans les rapports entre la Corse et l'État. eta estatuaren euh, denaren eta duela La clé de la solution est la clé de l'équation, et j'espère qu'à l'occasion de sa venue en Corse, il saura le dire de façon claire. Presuer doakienez, Euskal Herrian berria izan da, Frantziako gobernuak presuen hurbiltzeko xedea jakinarazi duela. Begionez ikus dezakezun berria da? Ben, nous, pour nous, c'est une, une, condition euh, indispensable à l'expression de la volonté de l'État euh, d'aller vers une, une, véritable solution politique et, et une logique d'apaisement. Euh, le rapprochement n'est pas une faveur, et ce n'est même pas Urbiltzia une condition. favore bat, ez ere kontzesio politiko bat, eskubide politikoaren aplikatzea baizik ez da, beraz egin behar Il faut que ça se fasse euh, vite, et il faut que ça se fasse de façon complète et intégrale, sans exclure personne. Euh, Legedia segitzen duen neurri bat da, normala humanitario mailan eta politikoki beharrezko dena. donc solidarité sur ce plan-là, bien sûr, totale euh, avec les Basques. Euh, les prisonniers, comme je l'ai dit souvent et comme nous le disons et, nous le répétons de façon constante, les prisonniers politiques font partie du problème et ils doivent faire partie de la solution. Gilles Simeoni parte hartuko duzu Frantziako gobernuarekilako negoziaketa horietan, Azpimarratu duzu bezala, aipagai frango izanen dira, ondoko hasteak erabakigarriak izanen dira, zer diozu? Ez logik euh, Konfliktu espiritutik ateratu nahi dugu, esperantza hor da, erri alde unen eraikitzeko borontate haundia da, gaitza, eginen da. Kortxikarrek nahi baitute, eta espero dut gobernu eta estatua hildo beretik joanen direla. que eta estatua à, cette dynamique d'ensemble.